Fé, fé, rapaziada, cabelina, voz, perfil meia pané pousada, salve o funk, salve o rap, PPG, Tropa do Pistão, Mac, Davi, Luan, Juninho, A Carroçada, Ian, Solano, Paulinho, cabelinho tá aí, MVV, fé. O fé, yeah, yeah. Little Hannah, é 21 De braços abertos Sinto que eu posso voar De braços abertos Sonhos eu vou alcançar Menor fica esperto São vários querendo atrasar Menor fica esperto Ô fé Lembro do meu pai me dizendo Filho daqui eu não te vendo Olha o meu menino voando Olha meu moleque crescendo, vai vendo Desde pequeno sou um sonhador Desde menor tô pronto pro caô Só fala da favela, quem é da favela? Tu não é da favela, eu sou da favela, posso falar dela. Passando na tatela, cenário de guerra. Já dormi chorando várias vezes, sem ter nada na panela. Nessa porra não existe paz. Causada tá todo dia, não aguento mais. São vários menor que cresce aí sem mãe, sem pai. E dentro da comunidade aprende a ser sagaz. Ô oh, fé, vários amigos que infelizmente eu perdi pro crime. Se juntasse as histórias, daria um livro ou até mesmo um filme. Apesar dos problemas, mantive meu foco, não perdi o pique. Se mudar de ideia, estarei te esperando. De braços abertos, de braços abertos. Ô oh, fé, menor fica esperto. São vários querendo atrasar, menor fica esperto. bagulho é doida é onde eu vivo Vim de ritmo sinistro, back back lá de lá de tiro Fogo de artifício, mandado fica fudido Não passa despercebido, o alemão corre com medo Sabe que são vários bico, todo dia tem um para lá Traçante cortando o céu, indo daqui pra lá Mas isso não é motivo pra me revoltar Agradeço muito a Deus por isso me inspirar De brasa neto né? São vários querendo atrasar, verá, eu te